بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل وصحبه ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين أما بعد طيب في الدرس الماضي دخلنا في باب الثاني فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب mais du التوحيد ce qui explique comme واخذنا منه دليلين ناقشنا في دليلين ناقشنا في دليلين الأول ما هو أول دليل لاحظناه بظلم طيب هنا ما هنا يلبسوا a un Mélange. On m'a expliqué que c'est plus un mélange qu'un mal. On ne devait pas entaché. Imanahum. Là. Tu n'as pas bien lu le mot. Al-Ashal bin hada. Aïe. الأمن لهم الأمن وهم مهتدون الأمن من دخول النار آه، إذا سير إذا لم يسير على الكبائر مع التوحيد والأمن من آه، من خلود النار إذا إذا لا يكون سرا على على الكبيره وعلى وهو مسألة الظلم ما هو الظلم في هذه الآية الشرك Déjà, il n'a pas dit là. C'est Moi je comprends pas quelque chose, c'est pourquoi il décide le et etc. Il dit que le Shahid verset c'est par rapport au Kaba'el alors qu'il ne parle pas du Kaba'el. Faut pas qu'on s'imagine, hein? faut pas qu'on s'imagine que quelqu'un qui n'a pas entaché son imène de zone de shirk, il est, et parler du feu, c'est ça qu'il veut. Tu t'imagines comme je pas de shirk, je n'irai jamais au feu, dis là si jamais tu n'as pas entaché ton iman au shirk, tu n'iras pas au feu éternellement. Si jamais tu es de ceux qui ont accompli, qui ont commis des grands péchés, en persistant sur eux, tu es sous une grande, menace de feu, mais pas éternellement. C'est pour fermer les portes. Parce quelqu'un dit, ça, ah, c'est pas de shirk, donc euh, je vais au djinnah directement. On dit là, <coughs> Par contre, celui qui n'a pas entaché euh, imana ou bizulm, dhulm, wala asarra al-kaba'ir, huwa ala wa'din hasanin. Lui, ne soit pour lui, qu'il ne soit même pas châtié pour le fait qu'il ait délaissé les grands péchés. Car les petits péchés, il y a plein de choses qui les, qui les expient, qu'il a pu avoir fait, alhamdulillah. Et le tawhid expie les petits péchés. طيب الدليل الثاني حديث عبادة بن صامت من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله والجنة على ما كان من العمل متفق عليه هذا الحديث آه، ما معنى شهد أن لا إله إلا الله لا ألا إيش لا استوقف بدمه ألا لا إيش معبودا ألا معبودا ألا معبودا بحق إلى الله نعم عرفة وعلى ومقتضاها محمد عبده ورسوله سأجاك واسع من الله وخال من صفات الربوبية والألوهية وتصديق تصديق الأخبار واجتناب وعمل بما بما أمر واجتناب بما زجر و بما نهى وزجر وما نهى عنه وزجر ولا يقبل ولا يقبل يعبد الله نعم وان عيسى عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله عيسى عيسى ابن كما نعم صلى الله عليه وسلم فات في son fils pour qu'il soit lui-même Allah azza wa jalla et également cela réfute quoi d'autre aywa ماذا مريم نطقت على ايوه Ça, c'est après dans la partie « Waruh minhu al-Qahil et Maryam ». Donc, le fait qu'il soit un message d'Allah inclut forcément qu'il ne soit pas la femme zina. Voilà. طيب مفهوم هاتين آيتين ثم نواصل بقي ثلاث أدلة إن شاء الله نأخذها اليوم ولهما من لهما فكي خليفة مسلم في حديث عدبان قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله que Allah a interdit au feu c'est-à-dire éternellement de consumer celui qui aura dit la ilaha illallah qui recherche par cela la face d'Allah subhanahu wa ta'ala non donc ça c'est parmi la dilla du fadl de la ilaha illallah qui confirme ce qu'on a dit auparavant قائله يسلم من الخلود في النار يكون في شرح الكلمات ولهما أي للبخاري ومسلم أي أنهما رويا هذا الحديث أيضا حرم على النار فجاءوا حرم على النار منعه الله من دخولها في الله عن interdit que الله que فو أكسبت accepte كي qui est d'illah ila الله كي y demeure قال لا إله إلا الله c'est-à-dire قالها بلسانه عارفا بمعناها عاملا مقتضاها qu'il a prononcé par sa langue qu'il en a connu le sens et qui en a qui aura agi en conséquence comme on l'a dit ça c'est obligatoire de citer ces conditions là contrairement aux Mourjia qui pensent que le fait de l'avoir dit seulement al-qawl wa qawl bilisan voyez wa i'tikab bi qalb faqat ça suffit on dit non il y a des actes également il y a des shurut يبتغي ما معنى يبتغي وجه الله اي يطلب qui recherche par là ووجه الله على صفاته الله لا وجه نفاس face ثابت الشرح الإجمالي يخبرنا هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى سيسلم من عذاب النار كل من وحد الله وعمل بمقتضى توحيده قاصدا بذلك التقرب الى الله لا رياء ولا سمعا ce hadith informe que Allah Azza wa Jal épargnera du feu du châtiment du feu tous ceux qui l'auront unifié et qui auront œuvré en conséquence mais c'est quoi également la condition en ayant par cela voulu se rapprocher d'Allah et en ayant voulu son visage non pas par ostentation ni par riya ou ما يطلب رؤيته le fait d'être vu والسمع ما يطلب يعني أن يسمع عنه les deux en français on dirait ça rentre dans ostentation mais t'en as un c'est visuel l'autre c'est auditif on entend parler de toi et l'autre on te voit faire et les deux avaient le même poids Roya, Ani, le fait de, de, se faire voir, Soma, le fait de se faire connaître, Ani, on entend parler de toi. mais les deux ils vont ensemble donc tu es mukhlis lillahi subhanahu wa ta'ala يقول الفوائد من الحديث لا يدخل النار من اخرس التوحيد لله celui qui aura été sincère dans son tawhid n'entrera pas au feu اصلا التوحيد يخالف او ينافي ينافيها الرؤيا الريافا الرياء والسمعة ثانيا لا تصلح الأقوال والأعمال إلا بنية التقرب إلى الله que les actes ou les paroles ne sont pris en compte que si ils sont basés sur le fait de vouloir s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala النية c'est quoi le deuxième charte ما هو الشرط الثاني من قبول العمل والأقوال ايوه سو كونفورميتي avec le prophétique ثالثا إثبات صفة الوجه لله تعالى نعم ce hadith confirme l'attribut d'Allah qui est le visage dont le comment est ignoré mais le sens est connu d'accord le sens du visage il est connu le comment est ignoré et on y croit d'accord et on y croit يقول مناسبة الحديث للباب حيث دل الحديث على أن من مات مخلصا لله التوحيد سلم من النار donc ce hadith c'est quoi qu'il veut dire celui qui meurt en étant sincère pour Allah dans son tawhid sera épargné du feu يعني éternellement ce sont les mêmes shurut que l'adillah précédent طيب une remarque là par rapport au hadith حديث عباد qu'on a pris du bab فإن الله حرم على النار man qala la ilaha illallah bizalika wa que Allah aura interdit au feu celui qui aura dit la ilaha illallah en cherchant par cela le visage d'Allah azza wa Il dit quoi Par quoi la personne sera préservée Là ici dans le hadith par une parole. Une parole basée sur une croyance. Dans ces croyances émaneront des actes. la parole, ça réfute pourquoi prônent actuellement les koufars et malheureusement des musulmans de suivant cela, qui est ce qu'ils appellent euh, », qui est la liberté d'expression. Le fait qu'une personne soit en droit d'exprimer ses idées intellectuelles aux autres. D'accord Eux, ils, euh, euh, justifient tout leur mal par cela. Dès qu'ils disent quelque chose, liberté d'expression. Soit de leur religion, des d'expression. Ils s'en prennent à toi, liberté d'expression. C'est leur, euh, c'est leur djunna, comme on dit, la protection, soi-disant. Et on a des musulmans qui se mettent à considérer cela. Ils disent, par exemple, les, caricatures qui sont faites, on ne peut pas les blâmer car cela fait partie de la liberté d'expression qui est reconnue l'islam. On dit qu'azapte, tu as menti. La liberté d'expression en islam, quelle est-elle Shalan, al-kalam mubah. Fait de parler, c'est quoi la base C'est mubah, c'est permis de parler. فالكلام تندرج تحت الأحكام الخمسة التكليفية le kalam ça rentre dans les cinq règles de taklif qu'on a pris dans le fiqh qui sont al-wujub ça peut être obligatoire de parler ça peut être mustahab ça peut être mustahab de parler de s'exprimer ça peut être mubah juste permis sans qu'il y ait de mal ou de bien forcément tiré ça peut être maklour de s'exprimer, et ça peut être haram. Donc, calculer le confort en islam, ça n'existe pas. Donc, ce qu'on fait, c'est Abu lillah. Nos paroles sont bâties sur le char. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. vous qui avez cru craindre Allah, dites une parole juste. D'accord Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa man ahsanu euh, wa man ahsanu euh, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa qala innani min muslimin qui est donc de meilleure parole que celui qui aura appelé à Allah, et qui aura œuvré dans le bien et qui aura dit le nom des musulmans, le nom des soumis. Donc la bonne parole, il a dit, qui appelle à Allah. Donc la bonne parole pour Allah Azzawajal, c'est le fait de l'appeler. La kalima tayyiba, sadaqa. Le fait de bien parler, une bonne parole, c'est une d'accord Parmi les paroles que son roi dit, va dire, qu'est-ce qu'on a, مثلا ما هو أعلى شعبة الإيمان ما هي le fait de dire قول لا إله إلا الله c'est le plus haut niveau et ce, cette shahada, on est obligé de la prononcer. On rentre pas en islam sans la shahada. D'accord On est obligé de la prononcer. كذلك parmi ce qu'on est obligé de dire, مثلا, le haqq. وقل الحق من ربكم ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. On doit dire la vérité. D'accord On doit dire la vérité. Et مما يجب علينا الكلام فيه مثلا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما كما لدي آه، ابو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغير بيده celui qui voit de vous un mal qu'il le change par sa main فإن لم يستطيع فبي لسانه ne peut pas par sa langue فإن لم يستطيع فبي قلبي وذلك اضعف الايمان ne peut pas par son cœur c'est là le niveau le plus bas de la foi donc avoir un inkar sur un mal de ta langue, si tu ne peux pas le faire par ta main, c'est obligatoire de le faire par ta langue. Donc tu n'es pas libre de dire ce que tu as envie de dire, comme tu veux. Les choses, même tu n'as pas envie de dire, il faut que tu les dises. Il faut que tu les dises. D'accord Moustahab, les afkar qu'on fait, comme on dit, على اللسان Rahman Fil في الميزان سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم donc deux paroles qui plaisent qui sont les plus importantes pour Allah les plus lourdes sur la balance euh, et qui sont lourds sur la balance, et qui sont légères sur la langue, le tasbih, salam. Ad-din, al-nasiha, hein, le conseil, tout cela. Quel est le mubah Le fait de parler, de dire des choses normales, qui ne coûtent pas de haram. Même plaisanter, c'est permis. C'est permis. Quel est le makruh مثلا السؤال في غير الموضوع des questions qui servent à rien والقيل وقال le fait de parler pour rien répéter les rumeurs les ragots comme ça et min al-kalam al-muharram ah, il y en a plein il y en a plein al-kadhib le mensonge al-sab al-shatam des insultes comme ça sans droit al-la'na d'accord وهكذا et la langue ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم pour justement qui réfute cette liberté d'expression. Mada qala li Mu'az ibn Jabal, après qu'il expliquait que l'islam c'est l'affaire et que le djihad est son sommet, que la salade c'est son amoud. قال alors biruka bi amlak dhalika قال نعم يا رسول الله قال بلى يا رسول الله قال فكف عليك هذا فاخذ بلساني il a dit prends cela fais attention à cela il a pris sa langue il a dit comme Mu'az ya nabi Allah parce que nous serons repris, c'est-à-dire jugés, ou euh, peut-être même euh, châtiés pour ce que nous prononçons. Il a dit quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, سكرت أمك يا معاذ هل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخلهم إلا حصائد ألسنتهم Qu'est-ce donc qui va faire tomber les gens dans le feu sur leur visage ou sur leur nahid, si ce n'est ce qu'ont récolté leur langue la langue. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن لي من بين لحييه ورجليه ضمنته له الجنة celui qui me pré, qui me euh, comment dirais-je qui me garantit c'est-à-dire de pas en bien c'est entre ces deux mâchoires et ces deux jambes c'est-à-dire partie génitale qui les, qui les préserve je vous garantis le Jannah donc la langue c'est pas ce qui fait le plus de mal pas ce qui est haram كذلك السخرية veut de se moquer قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خير منهن ولا تلمزوا ولا تنابزوا بالألقاب Or vous qui avez cru qu'un peuple ne se voit pas d'un autre, et c'est peut qu'ils sont meilleurs que, lui, que eux. Là on parle de musulmans. Hein. Qu'en fait, ils sont pas meilleurs que les musulmans, abadan. Il y a des femmes qui aspirent qu'elles sont meilleures que d'autres. Et ne vous, talmizoul, c'est-à-dire le fait de vous lancer des, des critiques comme ça, et de se lancer des sobriquets, des surnoms comme ça, moqueurs. وقال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم N'insultez pas ceux qui invoquent en dehors d'Allah, car ils se mettraient à insulter Allah en toute animosité et par ignorance. Donc on n'attaque pas leur religion comme ça, de façon euh, offensive, comme ça, sans raison. Des fois, c'est permis. De crainte que quoi Que eux-mêmes de se mettre à insulter l'islam. Je dis par exemple, toi, ta religion, c'est kaza kaza. Il me dit, toi, ta religion, c'est kaza kaza. pour Allah, c'est kaza, kaza, kaza, ainsi de suite. Ça, c'est pas permis. Donc, liberté d'expression, comme on l'entend, il n'y a pas en islam. Donc, Kalem, il est Yandarij Tart Ahkam On n'est pas allé de dire tout ce qu'on veut. Des choses qu'on doit dire obligatoirement. Des choses qu'on peut dire normalement. Des choses qu'ils sont train de dire. D'accord Donc, les gens qui arrêtent de dire, euh, et en plus, tu verras que les gens qui, pro, qui prônent à cette idéologie de liberté d'expression, généralement, sont des journalistes, Toujours des gens qui ont des afghans marginales, qui veulent avoir un KLM, par exemple, qui peuvent justifier leur irtirad dans la dîne, leur contestation de la religion. Je parle des musulmans, là. Ceux qui prennent cela parmi les musulmans, ou qui se disent musulmans, tu vois, c'est des journalistes, écrivains, philosophes, des gens qui ont des afghans qui savent qu'ils ne sont pas comme et din. Donc ils disent, personnes d'expression, je vais te parler. Ce que tu dis là, c'est haram, tu pas de le dire. Ton article que tu écris, il est haram. Ce que tu appelles là, c'est haram. Ton roman que tu écris là, c'est du kazib, c'est haram et ainsi de suite. T'as as une logique tout à l'heure, les haram. T'as pas le droit de la prononcer, d'y appeler. T'as pas le droit d'en parler. Tu vois, veut dire je suis libre. Non, non, t'es pas libre. On en a déjà parlé, t'es musulman. T'es soumis à Allah Azza Donc tu verras les gens qui accordent cela, ce sont des gens qui à la base ont eux-mêmes un fikr. ce c'est pas ça. Ils veulent, ils ont un côté un peu rebelle. D'accord Je veux dire, je, veux dire ce que j'ai envie de dire. On dit, tu sais pas ce que tu as envie de dire. Donc cette, euh, comme il y a pour dire ta'bir, liberté d'expression, comme eux la conçoivent, n'existe pas. Mais on est libre de dire des choses permises. D'accord Et moins on parle, mieux c'est. En plus. Moins on parle, mieux c'est. ثم ندخل في الدليل الثاني يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان Selon Abu Sa'id, anhu, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, que Moussa a dit, oh, mon Seigneur, enseigne-moi une parole par laquelle je pourrais t'évoquer et t'invoquer. Il lui a dit, dis, oh Moussa, la ilaha illallah. Il dit, oh mon Seigneur, tous tes serviteurs disent cela. Il lui a dit, oh Moussa, sache que si les sept cieux, ainsi que ses habitants, et les sept terres, ainsi que ses habitants en dehors de moi, enfin à la base, Allah n'habite pas le dessus de la terre, pour dire tout ce qui existe en dehors de moi en fait, était sur un plateau, et que là, il a Allah était sur un autre plateau, là, il Allah, l'emporterait serait plus lourde sur la balance. Et ce hadith, Il est remis en question par rapport à ce degré d'authenticité. Mais ma'nahu jumlatan sahih. D'accord Son sens dans l'ensemble est correct. يقول من فوائد أو بل شرح الكلمات أذكرك ما معنى أذكرك أي يثني عليك وأحمدك je fais ton éloge je te loue هذا هو الذكر أدعوك به je t'invoque avec ما معنى هذا أتوصل إليك به إذ دعاتك par lequel je peux justement intercéder auprès de toi لأن يتوصل إلى الله عز وجل بثلاثة أشياء ما هي trois choses par lesquelles on fait tawassul dans le dua بأسماء وصفاته نعم و بالعمل الصالح les œuvres pieuses et troisième ah لا يعني des trucs في الصفات القرآن من صفات الله Troisième, c'est quoi Par lequel on peut faire tawassul ila Allah Azza wa Jal في الدعاء déjà premier par les ses noms et attributs on l'invoque ya rab bi rahmatika ya rabbik ya rabbi kaza wa kaza please of cause ربنا اننا عملنا فاغفر لنا ذنوبنا là dans ce verset là on intercède auprès de lui par notre iman pour qu'il nous pardonne et le hadith des trois gens de la caverne طيب معروف troisième c'est bi du'a ar-rajul as-salih لما قصد نمكن كما لا في عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول ابن العباس في الاستسقاء كما سنن بي تقول لدي توا انت اولا تسأل الله عز وجل في الاستسقاء لدمون دبي قال كل عبادك يقولون هذا سبتات الصلاة أراد موسى شيئا يخصه الله به موسى سلابوليو أبقى بلاج الله une chose que seul lui pourrait savoir pour se distinguer des autres. قال عامرهن غيري من فيهن من عمامر أو عما من عمار غير الله نعم donc tous les habitants des cieux de la terre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala mais comme on dit Allah n'habite pas hein, dans ses cieux ni sur la terre il est au-dessus des cieux Allah azza wa jalla bayna khalqi quand on dit fi en arabe c'est ça veut dire là ala c'est-à-dire au-dessus des cieux. Kafa, al-murad biha al-mizan, un plateau de balance. Malat bihinna et rajahat bihinna, elle l'emporte, elle sera plus lourde. La ilallah, elle a un poids très lourd. D'ailleurs, la ilallah, comme dans ce hadith de cet homme qui viendra yom al-qiyamah, avec des, euh, comment on appelle ça déjà euh, djilat, des registres remplis de péchés à perte de vue. Et il voit qu'il est perdu. Et il se dit, Inna laka la dina hasanat al la tuzlam. Tu vois, auprès de moi une hasanat. Tu ne seras pas lésé. Il a dit, quelle est-elle Bitaraqa, maktuba alayha, la ilaha illallah. Une carte sur laquelle il est écrit la ilaha illallah. Il se met sur le mizan, et cette carte fera voler tous les registres, ensemble. D'accord On va dire que la ilaha illallah, ça pèse, c'est plus lourd sur la balance. يقول في الشرح الإجمالي يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام طلب من الله شيئا من أنواع عبادته يخصه به لكي يثني عليه ويتوصل إليه به إذا دعاه Donc, le Nabi sallallahu alayhi nous informe que Moussa alayhi salam a demandé à Allah de l'informer d'une chose par laquelle il se particularisait afin de l'invoquer. Il fait le tawassul. فارشده الباري سبحانه إلى كلمات الإخلاص وهي لا إله إلا الله Donc, Allah Azza wa Jal l'a indiqué de dire la kalima de l'ikhlas qui est la ilaha illallah. ولما طلب موسى غيرها لانتشارها بين الناس أخبره رب عز وجل أن هذه الجملة من الذكر لو وضعت في كفة في كفة ميزان والسماوات السبع وعمرهن غير غير الله والأراضي السبع ومن عظمهن في كفة رجحت Et donc Allah Azza wa Jalla lui informé que cette parole qui est de la euh, taïb et que Moussa justement n'a pas voulu pas le fait qu'il veut pas de la ilaha mais voulait autre chose en plus le fait que la ilaha c'est très propagé auprès des gens. Donc c'est une chose qui le particularise. Et Allah Azza wa Jalla lui a informé que cette kalima ce vikr s'il était mis sur une balance et que de l'autre côté de la balance on mettait les cieux et la terre et tout leur contenu, en dehors d'Allah Azzawajal, que là il a illallah l'emporterait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas meilleur comme kalam. Il n'y a pas meilleur comme kalam. Car elle est la base de toute religion et de toute communauté, des croyants. يقول الفوائد يجوز للشخص أن يسأل الله شيئا يخصه الله به qu'il est permis à la personne de demander à Allah une chose par laquelle il sera particularisé. Naam. Le Nabi sallam a demandé des choses qui sont propres. De, euh, Suleiman a demandé un royaume inégalable. Vous voyez, sans précédent. Et sans suivi. Donc les messagers, même les gens peuvent demander une chose que Allah leur donne, qu'ils ne donneraient pas à autrui. ثانيا أن الرسل لا يعلمون إلا ما علمهم الله به que les messagers, justement, n'ont pas la science absolue, ils ne savent que ce que Allah leur a enseigné. Car ils pensaient qu'ils pouvaient trouver autre chose que la ilaha illallah. ثالثا إثبات صفة القول لله سبحانه وتعالى. Cela, ce hadith affirme l'attribut de la parole à Allah subhanahu wa ta'ala. رابعا إثبات أن السماوات مسكونة. Cela montre que les cieux sont habités. نعم, par les anges et même par des djinns. خامسا إثبات أن الأراضين السبع كالسماوات. C'est le hadith montre que les, les terres sont de sept comme les cieux. Comme on l'a dit, le hadith en lui-même, il n'est pas thabit. On n'a pas de dalil salih que les sept, les sept, les terres sont de sept. Mais il y a un verset qui le dit, mais il n'est pas wadih. Euh, là, c'est l'arrière. ومن الأرض مثلهن ومن الأرض مثلهن J'ai oublié le début du verset. En tout cas, le ma'na هذا هو. سادسا إثبات المفاضلة بين الأعمال que les œuvres diffèrent dans, le, dans leur valeur certaines sont meilleures que l'autre سابعا بيان عظم وفضل لا إله إلا الله cela montre l'immensité et le mérite de cette parole de la إله إلا الله مناسبة الحديث الباب pourquoi ce hadith a été en rapport avec le sujet le bab حيث دل الحديث على أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي أفضل الأذكار وأثقلها في الميزان Ce hadith démontre que la parole du tawhid, qui est là, il a illallah, est le meilleur des dhikr et le plus lourd sur le mizan. Euh, pour revenir à ce vous disiez par rapport, euh, j'ai oublié, c'était ça aussi, euh, dans la liberté d'expression. On a dit dire la vérité, on dit la vérité. D'accord Dites que la vérité vient de votre Seigneur. Est-ce que toute vérité est bonne à dire Est-ce que toute vérité est bonne à dire أنت تقول لا وأنت ما تعرف أيوة on a pris dans le même précédent le hadith de Mu'az que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit لا تغبروا الناس فيتكلوا on ne dit pas aux gens ce qu'ils vont se reposer c'est une vérité ce qu'il lui a dit un important tu as des gens des fois un haq que tu peux dire pour amener une mafsada si les gens le savent j'ose mieux le dissimuler Masalan, tu l'as vraiment vu faire, tu as vraiment vu la chose, mais tu n'as pas trois autres témoins avec toi, tu n'as pas entendu le dire. Arsanta. Chez notre masala, dans laquelle le haq, c'est la vérité, il ne faut pas le dire. C'est haram de le dire. Et même dans ce que je dis comme masala là, ceux qui viennent accuser de zina, qui n'ont pas de témoins avec eux, sont les menteurs. C'est-à-dire, tu dis la vérité et malgré ça, c'est toi le menteur auprès d'Allah Azza parce que tu n'as pas respecté les règles. Autre chose où la vérité c'est une parole qui est véridique, mais elle est haram pour une kabaïr. Ah ouais, tu te tu, tu, tu divulgues les péchés des gens qui font en secret. Il y a quoi d'autre encore Elle <coughs> riba Elle riba Un taskura akhak bima yakrah. Et tu dis sur ton frère ce qu'il déteste. Et il va dire, mais je dis la vérité. Ouais, mais ce que le diable propose, il ne veut pas que tu dises ça de lui. Tu vois كذلك النميمة نقل الكلام على وجه فساد quand tu vas transporter une parole vers quelqu'un d'autre, ça le façade. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Un tel te dit, j'aime pas Foulen. Tu vois là, Foulen, tu veux dire, eh, un tel, il t'aime pas. Ce que tu as dit, c'est vrai ou c'est pas vrai C'est vrai. Tu as le droit d'aller lui dire Là. Sauf dans des masaïl, moyena, de tout particulier. Quand il y a un- une justice à faire ou une chose, on parle pas de ça, non pas de... Là-bas, ça c'est pas permis. D'accord même un une tu te fais chier toi ta tombe cause de namima et les plus gros même ce sont les journalistes les médias les plus gros n'aiment même les plus gros menteurs sont eux ceux qui appellent justement à cette liberté d'expression d'accord donc pour te dire que même la vérité quelqu'un dit c'est le haq ce que je dis c'est pas tout haq qui est bon à dire même le haq en, religion de, de, haq on n'a pas le droit de dire c'est pas dans l'absolu Donc ta liberté d'expression, et tu jettes dans la poubelle. Et tu viens pas nous débattre avec nous avec, euh, avec ce sujet-là pour justifier le mal que tu prononces. Ma yajouz. Je disais qu'aujourd'hui, ça tourne beaucoup autour de ça. طيب نكمل بالآخر ح- دليل من الباب قال وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تشرك بي شيئا لأتيتك بكرابها مغفرة Là, c'est la partie de la hadith qu'on a pris dans Arba'in Nawawi, à la fin, le shahid. Selon Anas, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah, il a dit, ça s'appelle comment ça Hadith Qudsi. Ô fils d'Adam, si jamais tu me rencontrais avec l'équivalent de la terre en péché, puis tu me rencontrerais sans m'associer quoi que ce soit, je te viendrai avec son équivalent en pardon. En pardon. Non. Donc ça revient au même. يقول شرح الكلمات قراب الأرض أ- آه، ملؤها و أو قريب من ملئها donc قراب الأرض c'est à dire quoi tout son contenu tout le contenu de la terre خطايا أي الذنوب البيشي الخطايا هنا لا تشرك بي شيئا ثم نص الشريعة أي لا تشرك بي أي نوع من أنواع الشرك يعني اوكن فورم دو شرك لا كبير او بل لا أكبر عفوا ولا أصغر ني ماجور ني مينور يقول في الشرع الإجمالي اكسبريسيون جلوبال يقول الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي أن من مات مخلصا توحيده لله تاركا لجميع انواع الشرك فان الله سيبدل سيئاته حسنات او بحسنات حتى ولو كانت ذنوبه ملء الارض ملء الارض او قريبا من ملئها Donc Allah nous informe dans ce hadith qui est Qudsi que celui qui meurt sincère à Allah dans son tawhid en ayant délaissé toute forme de shirk akbar ou asghar que Allah lui changera ses mauvaises actions en bonne, même si c'était aussi nombreuses que l'équivalent du contenu de la terre, ou proche de cela. Allahu Akbar. Donc comment voulez-vous qu'après cela on dispose sur le sujet le plus important, qui est pour nous La chose primordiale à laquelle on doit appeler, sur lequel doit se baser une da'wah, là-dessus. Car tout le, on va dire, le but de ta vie c'est ça. Et la clé de ta réussite, ou de ton, de ton échec, ce sera ça, le tawhid. قال الفوائد اولا اثبات صفات القول لله على الوجه اللائق به سبحانه cela nous confirme que Allah azza wa jalla il parle ce qu'il dit يقول الله تعالى dès qu'on dit qu'Allah c'est qu'il parle d'accord maintenant il parle de la façon qui lui convient le comment on ne le connaît pas mais il parle avec un son une voix ثانيا بيان سعة فضل الله ورحمته cela montre justement la largeur la grandeur du mérite d'Allah, de la valeur d'Allah, de sa, la grâce plutôt d'Allah, et de sa miséricorde. ثالثا الموت على التوحيد الخالص شرط لمغفرة الذنوب في هذه المسألة تفصيل وفي هذه المسألة تفصيل que de fait de mot sur le tawhid pur est une condition pour le pardon des péchés. Il a suivi un détail sur la question. Il veut le dire maintenant. أولا من مات على الشرك الأكبر وجبت له النار. Celui qui meurt sur le shirk akbar, il est obligatoirement châtié par le feu, éternellement. ثانيا من مات خالصا من الشرك الأكبر وعنده قليل من الشرك الأصغر وحسناته ترجع على سيئاته دخول الجنة دخل الجنة celui qui meurt en étant exemple du shirk akbar mais qui a un peu de shirk asghar ses bonnes actions l'emporteront sur ses mauvaises et il rentrera au Jannah ثالثا من مات خالصا من الشرك الأكبر وعنده شرك أصغر وسيئته ترجح ولا حسناته استحق دخول النار لا خروج فيها celui qui عفوا جابت répète le deuxième من مات خالصا من الشرك الأكبر وعنده قليل من الشرك الأصغر وحسناته ترجح على سيئاته دخل الجنة celui qui meurt en étant exemple du shirk akbar et qu'il a peu de shirk asghar mais que ses bonnes actions l'emporte sur mauvaise, il rentrera au Jannah. ثالثا من مات خالصا من الشرك الأكبر وعنده شرك أصغر وسيئاته ترجح على حسناته استحق دخول النار لا خروج فيها et celui qui meurt exemple du shirk akbar mais qui a peu de shirk asghar et que ses mauvaises actions l'emportent sur ses bonnes mérite de rentrer au feu sans y rester éternellement ala kul musannif amal kul alladhi yadhur annahu as-sawab c'est que celui qui meurt avec du chic asrar sans avoir fait tauba lui mérite également le châtiment inna Allah la yaghfiru an yushraka bih car ne pardonne pas qu'on leur se dit quoi que ce soit donc dedans ça rentre le akbar asrar ah. donc celui qui meurt même sous le chic asrar lui sera châtié au feu momentanément temporairement et tant qu'il n'aura pas fait du, asra, du akbar, il en sortira du feu. Quel que soit le la, la nombre de ces grands pays, de, son, de ses hasanat, de ses yat, le kol sahiyat, c'est le qui meurt sur Sheikh Asrar, il mérite le châtiment, le châtiment du feu. يقول مناسبة الحديث الباب c'est quoi maintenant le, le, le, le rapport de ce hadith par rapport au bab حيث دل الحديث على أن من مات خالصا من الشرك بجميع أنواعه دخل الجنة ولو كانت ذنوبه ملء الأرض ce hadith démontre celui qui mourra un exemple du shirk sous toutes ses formes entrera au Jannah même si son, ses péchés sont si nombreux que le contenu de la terre وبهذا اليوم كملنا الباب الثاني من هذا الكتاب المبارك مفهوم هذا؟ طيب فإلى هنا والحمد رب العالمين